dina ginen guztian, eta nik hasteko genuen pentsatzen eta buruan nahi joitia da. Dina ginen jostatze gore, eta nik lehen aldean nuen hola nintzela eta azka hartu lehen agin, eta gio joko buskarate egun du, eta beti, beti, beti buruan joan gira. Kardo finala gaizto okando buskarat. Dike bat galetzen ginen, eta dio beste hiru gintu segitan, eta joko haitzuli buskar, eta bola, e, hoi da. Hala, guai pasaportia prest, joiteko Argentinat? Ez da, ba, pasaportia ba, gautzen azer, bimeakotzea idan txok. Gu <laughs> dozikoa gira, ba, no, inan hor dako ondako, azparren ni azparren biziniz, azparren biziniz guai, inan dozitarra gira biak, bi hauzuak. Kontengia, oh. kontengia, bola, noi behar zen xampion, eta guri gugia, guri, guri hori da. kantu, kartaku kanto biek, ba, ba, ba, bako txagu eturrian, eta bon, untsa akomatzen gira, untsa akomatzen gira, bola, eta kartahek baliatutu, Argentina joan gira.